Mi nismo uspjeli e, završiti sve onu, onu kompletnu cijelinu kako smo bili naumili, jer nismo imali dovoljno ni, ni vremena. Inša Allah, mi ćemo pokušati da a, ono što nismo odradili do kraja, stavimo u našu skriptu, kao i ostala braća iz ostalih predmeta, pa ćete inšala to moć naći u skripti ili čak na kasetama, na nekim prigodnim predavanjima, mogli bi uzeti ove lekcije koje nismo završili i izvući pouku. Recimo, nećemo uzeti interesantne, interesantne izvući pouke iz smrti poslanika Salova Veseli, međutim, mi to danas nećemo, nećemo uzeti. Ili osvajanje Meke, njegov govor na oprosnom hađu i tako dalje. E, međutim, zbog naše opreznosti i zbog onoga, zbog okruženja u kojem mi živimo, ja sam našao za shodno da danas dovršimo lekciju o munaficima. Munaficima i njihovom negativnom uticaju na, na islam, odnosno na islamski džema. Jer, e, kako kaže Hasan Basri, od nifaka niko ne strahuje osim mu'min. A od njega niko nije siguran osim munafik. Dakle, svaki vjernik, svaki musliman mora strahovat od toga. Jer e, kako prenosi jedan ashab koji kaže, znao sam 30 ashaba koji su se, dakle imenom i prezimenom, koji su se bojali nifaka, koji su se bojali munafiku. I znamo da je, da je Huzeife radijallahu ta'ala imao spisak, spisak ljudi kojemu je poslanik sa selem povjerio spisak munafika, pa ga je čak i Omer radijallahu ta'ala pitao, jesam li ja na tom spisku? sam ja, bojeći se dakle nifak. Omer kome je resao sam sam obećao žene, ali pitao je sam ja tom spisku i kaže kasnije, kasnije kada bi, kad je resao sam sam umro, Omer je pratio Huzeifu, kome bio na otiđi na dženazu i Omer bio otiđi na dženazu. Kome Huzeife ne bi klanjao dženazu, ne bi mu ni Omer klanjao dženazu, jer je znao da je da je on sa spiska, sa spiska munafik. Dakle, zbog toga ćemo za ovu lekciju i vidjeti kako se poslanik sallallahu alaihi ve sellem borio s tim i kakve nam je smjernice ostavio, jer zaista mi živimo u jednom teškom halu, u jednoj teškoj situaciji, kad dušmani sa svih strana pokušavaju da ubace smutnju naš sap, da razjedine muslimane, koji su onako slabi, i mi smo tek u povoju, ova naša sahva, naše buđenje, tek je u povoju. Dakle, mi smo tek startali, ali alhamdulillah, Allah je dao rezultate. Allah je dao rezultate, inša Allah, zbog naše odlučnosti, ne zbog toga što, što smo mi nešto puno dali od nas, nego Allah je milosti prema, prema ovome umetu, i onaj, samo kad čovjek iziđe da poziva u Allahu vjeru, kad se javi takav insan, makar sam bio, Allah će ga podržati. I oko njega će se okupiti skupina ljudi. A mi znamo da, da će biti poslanika koji neće imati ni jednog čovjeka na, na sudnje dan Čita, dakle, kao poslanik nije imao. A mi, s tolikim grijesima, s tolikim slabostima nedostacima, iziđeš na ulicu ili držiš des bilo gdje, ili u školi, ili na fakultetu, ili, ili u svojoj firmi, ljudi te prihvati. Ljudi te prihvati. Alhamdulillah. Dakle, govorit ćemo o početku, o početku nifaka. Poznato je da se munafici ne spominju u Siri u mekanskom periodu. Zašto? Zato što je mekanski period bio sav u znaku iskušenja. A kad su iskušenja u pitanju, onda tu, ne, to, tu, tu nema munafika. Jer munafik ne može izdržati to. Jer znamo šta je nifak. Nifak je, dakle, vanjsko pokazivanje vjere, odnosno islama, a tajenje kufra u prsima, i kad treba izvršiti neku Allahovu naredbu, on može klanjati s tobom. To nije uopšte teško. Može čak i posliti. Ali kad treba nešto žrtvovati za Allahu vjeru, kad treba govoriti o jedinstvu muslimana, kad treba podmetnuti leđa, onda on nije spreman na to. Onda on radi na sve moguće načine da, da pocijepa sa. I Allah Želešanuhu govori u Kur'anu u suri Anfal 49. ajetu إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضر هؤلاء دينهم kada su munafici oni koji čija srca bila bolesna govorili, go, govorili ove je obmanula vjera kaže Sejid Kut u pogledu ovoga ajeta o munaficima i onima koji čija srca bolesna kaže to je skupina onih koji su prihvatili islam još u Mekiji i tako kaže Ibn Kefir u svom tefsiru prenoseći određene predaje dakle bilo je nekih ljudi iz plemena Kurejiš koji su prihvatili islam ali se akida nije učvrstila u njihovim srcima i onoga dana kada su muslimani izišli na bedu Allah Đelešanuhu je šta, šta uradio? Umanjio skupinu muslimana još više, svakako je bila malo, a umanjio još više u očima mušrika. Pa su ovi izišli na dan bedra, ti muslimani slavi akide, i kad su vidjeli mali broj muslimana koji im se još učinio manji, rekli su ove je zaista obmanula vjera. Dakle, jer toliko, toliko se, se čina malo, bran, malo, malo, bran ta skupina. Početak okupljenja, kad je Resul sallallahu alaihi sallam ušao u Medinu, pa sve do bedra, munafici se nisu otvoreno pojavljivali i oni su bili jedan tabor, a to je tabor mušrika. Tabor mušrika koji je prevodio Abdullah ibn I oni nisu drugačije nazivali. Nisu. E, I oni su bili jasni. Također židovski tabor je bio jasan. Osim rijetkih pojedinaca koji su se ubacivali kao špijuni u muslima, muslimanske redove. Kao što kaže Allah Želešanohu e, i kažu neki od njih od kitabija pri, svojim pristalicama primite islam početkom dana početkom dana, a krajem dana ga odbacite. Ne bi li se oni povratili? Dakle, izigrajte se na taj način s time, jer oni će, oni koji tek prihvate islam, vidjeti, jer židovi su ehlu kitab, nosioci knjige. I oni znaju o, o poslanicima, znaju o, o dunjalku i o ahiretu, znaju o vjeri, sve. Ali, znači, kad je oni prihvate, pa je odbaci na kraju dana, onda, znači, u tome, da na taj način stvoriti, stvoriti neri. Dakle, munafici se pojavljuju tek nakon velikog triumfa, triumfa na Bedru, Abdullah ibn Ubej, mi znamo da je njemu bilo obećano vođstvo Hazređa i Jevsa i kraljevska kruna koju je trebao da ponese, kao vođa njihov. Međutim, poslanik s.a.v. mu je to poremetio. Njegov dolazak je njega bacio, bacio u čošak. I on nije mogao to da trpi, izgaro je iznutra. Nije, mogao, nije imao snage da se suprostavi poslanik s.a.v. otvoreno, a nije htio da se pokori Allahu Đalešanuhu i da se istinski posvjeti, posvjeti islamu kao musliman i zato je stalno radio protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi slučaj iz kojeg ćemo izvući pouke jeste slučaj sa plemenom Banu Kainuqa. Kada su muslimani pobjedili na Bedru, to je munafike razjedalo. To je uništilo. I štovali su spletke kako da to, da to šta da urade. Pa mi smo spomenuli taj slučaj, kad se vratili iz Bedra, šta su rekli munafi, židovi? Šta su rekli židovi i munafici? lako vam je bilo s njima. Vi se niste sukobili s pravim istinskim borcima. Dakle, to su rekli židovi, židovi onaj, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, I onda se desi jedan događaj. Oni su otvoreno najavili rat. Najavili rat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tada. Poslanik se sve to prešutao. Prešutao i Allah je objavio ajete. Dakle, reci nevjernicima, bićete ćete pobjeđeni i u džehennem, u džehennem strovaljeni i bačeni. Dakle, najavljuje tu pobjedu, pobjedu Islama i objavljuju se kuranski ajeti sure Maide, gdje Allah Žešanhu kaže, o vjernici, ne uzmajte za zaštnike jevreje i kršćane, oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebe nepravdu čine. Eh, dakle, ti ajeti su objavljeni povodom munafika. Abdullah, šta je uradio kasnije poslani sa veselom? Znamo da je jedna žena muslimanka otišla, pleme, pleme Bejnu Kainu kaže, dovi su bili jako, jako bogati ljudi. Bili su kovači, e, i osta, imali su onaj stručnosti određenim zanatima i tako dalje. Imali su dosta svojih, oko 600 svojih naoružanih vojnika, i bili su poznati po svojoj hrabrosti. Pa je jedna žena muslimanka otišla jedan dan u njihovo pleme, u njihovu ulicu, u njihov sokak, da kupi nešto, bila je pokrivena. I onda, onda su židovi se smijavali s njom i tražili su da ona skine hijab, da im otkrije, da im otkrije lice. Ona nije na to pristala i kada je izlazila iz dučana, jedan je stao na, pošto, je, pošto se vukao onaj, onaj dio maramena po pozadi, jedan je stao na to, ona to nije primijetila taj kraj, pa je otkrio, pa je otkrio dio tijela. I onda je to jedan musliman i ubio ovog židova. I normalno onda su židovi skočili i ubio ovoga muslimana. I to je bio povod za bitku protiv plemena Benu Kajnuka. Resul sallallahu alaihi wasallam je opsjedao 15 dana sa sahabima njihovo, njihovo, upor, njihovo uporište i tamo kao se trebali predati, u stvari predali se, bitka izgubljena, dolazi Abdullah ibn Ubej i upetljava, upetljava se ovdje i kaže poslaniku sallallahu alaihi wasallam zar ćeš ostavi moje ostavi moje saveznike Oni su me branili, oni su me štitili. Oni nikome, oni nikome zlo ne čini. Nemoj da ih ubijaš. Pogledaj, to su, to su dobro i tako dalje. Poslanik se veselim se okrenuo od njega i rekao, bježi od mene. On je stavio, pogledaj drskost, on je stavio svoju ruku u njegov džep. U džepu njegove košulje. I poslanik sa veselim mu govori, ostavi me, pusti me. E, vallahi, neću te pustit, neću te pustit. Neću izvedi svoju ruku iz, iz tvog džepa, dok, i, dok ih ne oslobodiš, dok ne, ovaj, ne pomiluješ ove moje saveznje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pristao na to. Pristao na to. Dakle, ovaj stav je zaista čudan i nezamisliv u islamskom društvu. Dakle, on se već izjasnio, javno izgovorio e, e, riječ šehadeta. I islamski saf se nije sačuvao obraćao ovakvih ljudi od početka do danas. Način obhođenja jednog muslimana prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prema vođi, prema vođi džemata, prema emiru, prema, prema onome ko predvodi taj džemat, prema alimu, zna se kakav treba da bude a posebno prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kakav je odnos? Slušam i pokoravam se. To je odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sti, poniznost, pažnja i tako dalje, a ne ispoljavanje samo svog mišljenja. Stalo jasna stvar, al ti uvijek imaš nešto da kažeš. Ne zbog toga što imaš nešto reći, nego samo da bi bio u centru pažnje, da biti nešto rekao. A poslanik sallallahu alejhi ve veselem je svakako davao, po, on nije bio takav čovjek da nije slušao mišljenje. Davao je svako mogućnost da se izrazi na šuri da iznese svoje mišljenje. Ali ova je, ova, ovakvi, ljudi su, ovakvi ljudi su i pored toga tražili više i pokazali su svoj nifak. Pouke koje bismo mogli izvući iz ovoga slučaja, braće, jeste osuda svakog vojnika ili svakog pripadnika određenog žemata ili i, e, nižeg stepena vočstva koje se suprostavlja, koje se suprostavlja odlukama, odlukama vočstva u džematu, odlukama vrhovnog vođstva u džematu ili vođstva u jednoj državi, u jednoj državi ako je ta država islamska država. I takvi ljudi često puta, dakle oni koji stalno me nešto da kažu, koji stalno hoće da stvaraju da stvaraju zabunu i nered u redovima, oni koriste često puta svoj materijalni položaj, imaju novac, imaju bogatstvo i onda okupljaju oko sebe drugi ljudi. Ti oformio džemat. Taj džemat je jasna stvar. Zasnovan na Kur'anu, na sunnetu, ali se nađu oni koji imaju novac, imaju nekakav uticaj politički i tako dalje, u društvo i onda iskoristi to da bi da bi da bi pocijepo džemat ili da bi neko da bi da bi stvorio novu grupu, novu novu novu formaciju. To su dakle opasne stvari i takvi ljudi liče na Abdullah ibn Ubeja. Dakle mi ne kažemo znači da su to oni, da su da su oni kao on, ali liče ima to je ta osobina koju on koju on ispoljio. Međutim Allah dželle šanehu i alhamdulillah nas nama pokazao i ukazao na istinski primjer pravog mu'mina kao što je bio Sa'd ibn Ubadah. I on je bio saveznik bolji saveznik sa, sa, sa Benu Kajnuka od Abdullah Nubeje. Ali šta je rekao? U ime Allaha Đalešanuhu, ja ostavljam, ostavljam te saveznike, ne mogu imati mušike za saveznike i odričujem se tog savezništva s njima, a prihvatam poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To je jedno. Druga stvar, također islamski vođa, vođa jednog džemata ili vođa države, jemir i tako dalje, ne smije zauzeti stav, da on sam zauzme stav koji je suprotan džematu. To su, to su neki islamski propisi koji se mogu izvući iz ovoga događaja. Dalje, tako je postupio Abdullah ibn Ubej i poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njim postupio onaj kod Benu Kajnu. Dalje na Uhudu. Na Uhudu vidimo, spomenuli smo to. Samo ćemo usput spomenuti ovdje. Dakle, on 30 svoj, 300 svojih sledbenika odvodi sa Uhuda. Pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje kod Benu Kajnuka prihvata njegovo mišljenje. Na Uhudu ne prihvata njegovo mišljenje. Jer rekli smo da je on bio zato da se ostane u Medini poslanik sa veselem je prihvatio mišljenje ashaba, nije prihvatio njegovo mišljenje. I sad poslanik sa veselem zauzima drugačiji, drugačiji stav. Abdullah ibn Bey odlazi sa trećinom vojz, sa a, 300 vojnika, međutim nije to samo problem. Nije problem što on odlazi trećinu vojske, nego je problem što je on unio nered. Što je unio nered. I Allah Đelešanom govori u sudi Ali Imrana, mi smo citirali te ajete, kad smo izvlačili pouke iz, sa Uhuda, iz bitke na Uhudu. Dakle, jedni su ostali tu, ali su stvarali nered a drugi su otišli s njim, drugi su otišli s njim i opet širili, širili glasine protiv, protiv muslimana. Stav poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Abdullahu ibn Ubay da dakle sad mijenja. Prvi put je prihvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem mada je bio drzak, ali je prihvatio. Pogledajte, braćo, ovdje zaista moramo izvući pouku. Pored te drskosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvata njegovo mišljenje. Zašto? Da bi ga pridobio. Da bi ga pridobio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide na to ne bi se pokajao. I on, i njegovi sljedbenici, kad vide oni kako je on lijepo postupio sa njim, reći će, pa zaista nije fir. Nije fir, nema smisla. On toliko pošten prema nama. I vidi se da je iskren. Vidi se da nikome ni trunku zuluma ne čini, niti nepravde, pa, po, pa vratit ćemo se u okrilje Islama. Međutim, tako se nije desio. Tako se nije desio. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije ne prihvata njegovo mišljenje i isključuje te, tu skupinu čisti skupinu, čisti saf muslimana od takvih ljudi, makar je bilo ne znam koliko, jer oni nisu bitni. Bitni je sačuvati princip, princip islama, nego imati takav, ta, takvu zbrku u redovima koji će, koji će ti stalno, stalno biti na I ovo je Allahova milost. Ovo stranjivanje munafika je milost od strane Allaha Đelešanu. Posle toga munafici, dakle, posle uhuda rade tajno. Rade tajno i pripremaju, pripremaju nove svetke protiv poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Zato ćemo i vidjeti. Zato ćemo i vidjeti prilikom pohoda na Benu Nadir, kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem napao pleme Benu Nadir, zbog njihovih spletki, zbog njihovih, zbog njihovih zavjera, Allah Đelešanohu govori to u suri Haš, u suri Haš se spominju, spominje taj slučaj, e, i protjerao je, šta su rekli oni? Šta su rekle, rekle, kurež, e, rekli munafici e, židovima? Ne bojte se, mi ćemo biti s vama, mi ćemo vas podržati. Pogledajte, na Uhudu otvoreno izlaze, ovdje sad kad vidi da ne, nemaju snage, sad se povlače u, zmi, u mišije rupe i onda otuda, otuda polako svi. E, ako vas protjeraju, u suri, u suri Hašta to smo, ako vas protjeraju, mi ćemo s vama izići. Ako se budu borili protiv vas, i mi ćemo biti s vama. Međutim, to se nije desilo. Oni su se nakon šest dana predali i poslanik sa sada naređuje im da se isele, da se isele, dakle nije htio da ih ubija, nego morate se iseliti, nemamo više mjesta tu, u blizini Medine, i, i selilo se većina i selila u, u, na Hajber, na Hajber pokupili svoje stvari i srušili su svoje kuće svojim vlastnim rukama i, zap, i zapalili. Dakle, sura Haš je objavljena, objavljena tim povodom i povodom munafika i njihovog odnosa, odnosa prema, prema njima. Dalje, Kur'an dakle stalno slazi i obilježa i, i, i otkriva i sramoti munafike, ali pored toga, ali pored toga, braćo, Islam im daje mogućnost. Islam je da im, Islam ostaje ta nit, jer oni su izgovorili šehadet. Islam ostaje još ta tanka nit koja još uvijek može spojiti, spojiti se sa safom muslimana. Pogledajte mudrosti ovdje, dakle, poslanik sa selem i ne ubija, ne protjeruje, ne, ostaje oni tu. Jer njihova igra, na, ti igrači na žici su otkriveni. Nema šta. Osramoće, osramoće njihovo javno ispoljavanje islama, a, a tajenje kufra. Međutim, ostaje još ta tajna nit i mogućnost da se pokaju, a nema druge šanse da dođu u saf muslimana osim istinske taube i ostavljanje svega onoga, svega onoga što su radili. Zatim, munafici na Ahzab, i o tome smo govorili, kad smo govorili o, o bici, bici na Hendeku, kako su se oni ponašali i kako su se podijelili u tri skupine. Prva skupina, oni su učesnici bitke, ali pred, pred naletom mušrika i velikim iskušenjem, njihov imam biva potpuno srušen i uništen. I otkriva se ono što je u njihovim dušama. Dakle, u Siriji se čak spominje slučaj, kako jedan od njih rekao, Muhammed nam obećava, Perzijsko i Vizantijsko carstvo, a mi nemamo, mi nemamo gdje obaviti nuždu, ne, smijemo izići od straha da obavimo nuždu. Dakle, ovo je govor utopljenika koji se drži, drži za slamu. Kod muslimana to se ne može desiti. Druga stvar, oni koji su govorili naše su kuće nezaštićene. To je druga skupina. I traži od poslanika sa veselem da odu. Oni su također bili učesnici. Naše su kuće nezaštićene. Sad ibn Muaz dolazi poslaniku sa veselem i kaže, možda bi i poslanik čak i pustio. Kaže Sad ibn Muaz, ja Rasulallah ne dozvoljava im. Ne dozvoljava im, vallahi lažu. I nikada, i nikada nisu bili s nama, ni u jednom ovakvom iskušenju da nisu tako postupili. A mi smo, naše su kuće nezaštićenije nego njihove. Nego njihove. Nego oni samo hoće da se, izvuku, samo hoće da se, da se izvuku. I zaista je bio u pravu sad, sad ibn Muaz, e, njiho, i možda i sigurno je šteta, što čak i da, i da ostanu, šteta je od njih veća, veća nego korist. I treća skupina onih koji su izdali poslanika sa i ostali u svojim, svojim, u svojim jazbinama. Ovdje, može, ovdje želimo reći, braćo, da nije problem strah. Oni su pokazali svoj strah u svim bitkama. Što ne znači da, jer, što ne znači da mu'min, da muslima nema straha pred neprijateljem, da nema straha u borbi, da to, i da to, da to ne, ne osjeća. Međutim, kad taj strah prouzrokuje rušenje imana, dakle, strah, neprijatelj pred tobom, borba, što noge podrhtavaju, što čovjek osjeća strah, ne, često puta se najveći mumini mogu zatresti pred takvim iskušenjima. Ali iman ostaje, on se ne može potresti. On ostaje, Dakle, nema u tom strahu kazati, e vidi, šta nam je običao poslanik, laž nam je običao I obmanu nam, obmanu nas je, ili ovako. Neće nikad mumijska duša to pomisli. Nego Allah je istina, njegov poslanik sa selem je istina, Ahiret je istina, ono što je s čime poslanik sam došao, to je, to je istina, makar se ti treso ne znam koliko. Dakle, može doći takva situacija, dakle, ovo želimo da napomenemo ovdje, često puta spominje strah mu monafika. Ispada da mumini nemaju straha. Imaju straha, ali to ne utiče na njihov iman, Jer strah koji ruši iman i briše ga iz prsa, to je opasna stvar. To je dokaz da imana ne ima u srcu, da se on nije, da se on nije ustabilio. Sljedeća, sljedeći događaj s monaficima jeste događaj sa Benom Ustali. A kako se desio taj događaj? Poznato je da da je ovaj vođa Benom Ustalika najavio da će napast poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opremio vojsku kad je to čuo, provjerio je vijesti, kad je to čuo, opremio je vojsku i krenuo na Benu Mustafa. Pored toga njihov špijun koji je bio došao da provjeri kako se muslimani opremaju, ubijanje. I kad su to čuli ovi iz Benu Mustalika, njihovi saveznici, saveznici su ih izdali i oni su sami se predali kada nema, nema ništa od toga. Tako da, da nisu, da nisu, da nisu naj, uspjeli ništa uraditi. Nakon toga, Resul sallallahu alaihi ve sellem se odmara sa svojom vojskom. Odmara se sa svojom vojskom na jednom bunaru, koji se zove El Mureisi. Dakle, to, ime, to je ime jednog mjesta koje se zove po, po, po jednom bunaru koji je tu bio. I dolazi do sukova. Dolazi do sukova, dakle, odmarali se, vratili se iz bitke, Muhađi i Ansarije sjede tu, pa i odlazi Džahđah El Gafari, Omerov, Omerov sluga, odlazi na taj bunar, a isto tako i Sinan ibn Vahb, El Džuheni. Dolaze na izvod i nešto su se po, po, posvađali tu na tom bunaru, ko će prvi zahvatiti vode i tako dalje, hele se, šeitan je ubacio, ubacio spletku i onda je Džahđah udario, udario Sinana. Ovaj je povikao, o Ensarije, o Hazređovci, ustani vidite što mi ovaj radi, ovaj je pozvao mu Hađe u pomoć i onda su i sukali sabu. Dakle, vratili se iz bitke protiv, protiv, nevjeri, protiv, protiv uh, židova, pobjedili. I vidimo stavno ide pobjeda za pobjedu i dolaze, došli da odmaraju i odmah šeitan ubacio iz pojka. I kad su isukali sablje, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, zar ćete, zar ćete se ponovo vratiti u nevjerstvo i u džahilijet, a ja s vama. I vratili su, vratili su sablje u korice. Eh, to je iskoristio, to je iskoristio, kad je to vidio, uh, Abdullah ibn Ubej, to je bio njegov posljednji trzanj posljednji trzaj, posljednji pokušaj da nešto uradi protiv muslimana. Šta je rekao? U tom društvu je bio Zaid ibn Erkan, mladić od 15 ili 16 godina, na kojega e, Abdullah ibn Ubej sa grupom od 10 svojih munafika uopšte nije obraćao, obraćao pažnju. I rekao je, pogledaj, šta se dozvolilo? Oni, na, oni vas još i napadaju, a vi ste im dali utočište. Tako mi Allah da im, da ih protjerate, da im ne, dozvo, da im ne dozvolite da, da dođu, da se vrate, morali potražiti drugo mjesto. Morali kaže, oni su poput one poslo, poslovice, kaže, tako se ponašaju u hrani psa da bi te kasnije ujao. Na. Dalje, <clears throat> tako mi Boga, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači iz nje istirati slabije. Sigurno će jači iz nje istirati slabije. I vi se sami sebe dovoljili u situaciju i tako dalje. Sva što je govorio o ovim munaficima iz Hazređa, da bi ih podstakao na to da istiraju muslimane, da otkažu poslušnost poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Ovaj mladić, Zaid ibn Arkam, šta je uradio? Pogledajte priču, dijete. Kad munafici na njega nisu obratili pažnju, znamo onda da koliko je vredio kod njih. Međutim, kod, kao mu'min, zaista je vredio puno. On je raskrinko spletke munafika. Nikome nije želio da kaže ništa, dok se nije sreo s poslanikom sa lovisa. Došao je poslanik i kaže, ja rasu ovaj čovjek, Abdullah ibn Bey, je rekao to i to, to. Helenejce. To, kad budemo govorili o poukama, šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Ovo nam je vrlo bitno, braćo. Wallahi, ako ovo samo ponesemo iz ovog dresa, dosta će nam biti. Kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam prima vijest? Mi znamo kako je kod nas danas. Kako se širi vijest? I kako se zavađaju braća? I kako se zavađaju džemati? Kako dolazi do nesporazuma? Do nes... Ista akida, isti put, ali jedna vijest, jedna vijest ubaci smutnju ko kap, ali zamuti mu. Zamuti mu. Poslanik sa veselem, iako zna do Allahe ibn Ubeje, dakle, muš, o, nevjernik, nevjernik, munafik, ali kako reaguje? Tri stvari mu spominje ovdje. Kaže, prvo, Zeid, možda si se ti naljutio na njega. Možda je srđba bila u pitanju, pa si to prenio. Kaže, nije vallahi ja razumio. Nije vallah je rekao tu. Dalje, poslanik sa vesem nestaje tu. Iako on zna da ovaj govori a postoji mogućnost da, da nešto slaže, jer čovjek je takav, naljuti se na insana i onda dodaje što jest i što, jest, i što nije. Kaže, možda si pogrešno čuo o Možda si pogrešno čuo. Kaj nisam vallah ja Rasulallah, tako je rekao. Poslanik sa vesem nestaje tu, nego kaže, možda ti se to pričinilo. Možda nisi dobro razumio. Wallahi sam dobro razumio ja Rasulallah. Nije mi se pričinilo, sigurno je tako, sigurno je tako rekao. Nakon toga Allah dželle Đalešanu objavljuje suru Munafiku. Nakon toga Allah dželle Đalešanu objavljuje suru Munafiku. Pouka iz toga. Pogledajte baš iz ovih svih događanja. Prva stvar, iz ovog događaja. Prva stvar, pogledajte kako se brzo pokazalo ono džahilijetsko osjećanje, pagansko osjećanje kod, kod, kod muhađira i insarija. U jednom trenutku izvukli su sablje. Ali, pogledajte kako se još brže povratilo to. Kako je iman to brzo, brzo uništio. Dakle, kad ima iman, kad je jak, kad se čovjek boji Allaha, može se izdelati na brata. Može ga uvrijediti. Mogu se čak ne do Allaha i potući. Ali nema, ako ima, uistinu ima. Nema šanse da se završi na tom. Da se raziđu. Nego sigurno će jedan od njih doći i popustiti kazat i tražiti traži, traži halal i vratiti se, vratiti se. I da nije bilo uma, imana u prsima ashaba, muhađi ensarija, ne bi se, ne bi se toga dana, u stvari toga dana bi se desilo slično nešto kao na dan Buasa, na dan njihovi bitki i žahilijeta i tako dalje. Vratili bi se, vratili bi se u taj period i pocijepu bi se muslimanski sa. Dakle, nije problem što ljudi pogriješi. Nije, jer svi ljudi griješi. Kad iziđe iz kolotečnih, problem je ako se ne vrati. Problem je ako ustraje u greški. To je problem. A kad se vrati brzo na osnovu svoga imana, koji mu daje impuls za povratak u kolotečinu Islama, onda to inšala nije problem. Dalje, uloga Abdullah ibn Ubeje, odnosno munafika. Abdullah ibn Ubeje želi da iskoristi posljednju priliku da cijepa muslimanski saf i da ih podijeli, pogledajte kako ih dijeli, da podijeli muslimane na muhađije i na ensarije, na domaće i strane, na domaće i strane, na ove ili one, Dakle, to je i onaj nacionalistički žar. Nacionalistički žar budi, budi kod, kod muslimana. Jer ako se probudi nacionalizam kod muslimana, onda sigurno islam dolazi u, drugu, u drugi plan. Islam odlazi u drugi plan. To je, braćo, želja danas svih neprijatelja islama i svih munafika. Oni koji nacionalizam naturaju i stavljaju ga iznad vjere, to je mi cilj. Ili ne razumiju ovu stvar, ovu vjeru, ili su munafici. Ili su munafici. Jer muslimane ništa nije drugo podijelo nego to, taj nacionalizam. Pogledaj se kako su židovi i kršćani. Mi stalno o njima govorimo, ali do nas je. Do nas je. Oni su svoje, oni stalno spletke pletu. Allah nas uči tome. Međutim, mi ne izlačimo pouku iz toga. Pogledajte kako su Arapi, Ara, Arapi pocijepani kod ili. Nema svaka mala državica ili svako selo Emirat. Ima svoga princa, ima svoga kralja, ima svoga emira i nema šanse da uđeš tu. I sad, Jordan, Sirija, ali moraš pasoš imati. Moraš imati pasoš, ako nemaš pasoš, Allah možeš ući. Muslimani jedni i drugi. Jordan i Saudija. Moraš imati pasoš za Saudiju kao, kao musliman. Da te pregleda dobro, bolje nego, gore, bolje nego kjahira. Dakle, to su te spletke njihove. I sad svaka ta državica ima zadovoljna sama sa sobom. I onda izgrađuje ta nekakav nacionalni, odnosno državni interes i tako dalje. I onda kad se to desi, onda su muslimani slabi, gotovo. Gotovo, kako je rekao na jedan čovjek, savjetovo svoje sinove na samrti, da im pokaže primjer jedinstva. Kaže, o sinovi, ja vas upozoravam da budete jedinstveni, da budete jedno. Da budete jedno. Jedna pesnica. Pa kaže, primjer toga, donesite mi sedam štapova. Pa ka, sedam štapova jakih, jedan snop. Kaže, hajde neka svako od vas pokuša slomiti taj snop. Niko nije uspio. Niko od njih nije uspio, od sedam sinova. Kaže, haj sad, odvojite taj snop i uzmite, pa jedan po jedan štap slomite. Da vidimo, hoćete li moći? I to su onda lahko, lahko uradili, nema problema. Samo kad se razdvoji, saf onda je lahko, lahko to polomiti, lahko slomiti. Na to upozoravamo, na to, na to da, da se to nama ne dosi i zbog toga izvlačimo pouke iz ovoga. Kako je ovo dočekano u muslimanskim radovima? Abdullah ibn Ubej je rekao to što je rekao. Dječak Zaid ibn Erkam je rekao to što je rekao. I sada, dolazi do zabune kod muslimana. Kažu neki muslimani, ja Rasulallah, možda, je, možda dječak laži. Kako njemu možeš vjerovati? Možda nije, možda on hoće da ubaci fitnu i smutnju. Međutim, tada je se Zaid ibn Erkan povukao. Bilo mu je teško kao dječetu, kao dječaku. Krivo mu bilo, znao da govori istinu. I on se povukao u kuću dok Allah nije objavio suru munafiku. Dok se nije otkrila istinu. Međutim, oni koji su bili, koji su bili potpuno ubijeđeni da je, u nifak ovoga, ovoga munafika, oni, su, oni, oni nisu, e, nisu puno kolebali oko toga. Hoćemo samo, braća, da upozorimo na, na, na razboritost ovog dječaka. Wallahi, takvi na danas mladinci trebaju. Ne samo mladinci, nego vođstvo. Kad bi imali takve vođe, povjerljive, iskrene, odane, oni koji čuvaju tajnu, sigurno bi, inša Allah, uspjeli. Ali ne govorim o ljudima, koji, o mladićima koji, koji, imaju, koji, koji imamo u svom safu. Dakle, kad bi takvog vođu imali, bilo bi dobro. Jer munafici nisu vraćali pažnju na njega, on je iskoristio, iskoristio veliku priliku. Dalje, e, rekli smo da je Resul sallallahu alaihi ve sellem spomenuo na tri slučaja. Zatim, poslije toga muslimani se dijeli. Omer radijallahu ta'ala an, međutim, onaj koji je bio ubiđen njegov nifak, šta je rekao? Ja Rasulallah, nema sumnje u njegov nifak. Ja Rasulallah, pošalji, pošalji u Bajdat ibn Bisa da mu osjeće glavu. Šta ovdje primječujete? Omer govori, ja Rasulallah, pošalji ubadati ibn Biša da mu, da mu osjeće glavu Abdullah ibn Bejna. U svim drugim situacijama, kad se, kad se desilo, kad se desilo, kad se radilo o munaficima, kad se radilo o nevjernicima, i kad, kad bi neko uvrijedi poslanika sallallahu sallam i ne bi poslušao njegovu naredbu, šta je govorio o meni? Ja, Rasulallah, do, dozvolim da im osjećam glavu. A sad kaže, pošalji, ubadati ibn Biša. Što? Dobro, ali jesi, jesi, ubadati ibn Biša isto plemeno, on je, on je Ansarija, on je hazre, iz Hazređa. Ali zbog čega nije to tu? Jedan dio. Ali zbog čega Omer nije kazao ja da ova, daj da mu ja osjećam glavu? Pa blizu si, ali malo prije smo spomenuli slučaj. Zašto je ovo rekao Omer? Kad malo bolje promotrimo stvar, pred nama će se pojaviti blistav primjer razboritosti, pravde i čistote imana koji je posjedovao Omer i koja je bila iznad svake strasti. Znamo da je onaj koji je izazvao sukob bio njegov sluga Džahđa. I Omerov sluga, dakle on je muhađir, on je muhađir, i ako ga Omer ubije, da je Omer to rekao, rekli bi vidi brani muhađire, a napada, napada ven se. To je očiti primjer nacionalizma, očiti primjer sektaštva i tako dalje. To Omer neće, nego Omer se izdiže iznad toga, iznad tog džahilijetskog, to je primjer, primjer istinskog, istinskog imana, iz, izna, iz, iznad, iznad tog paganskog žara i traži od vođe Hazređa, Dakle, od onoga koji je iz tog plemena, da ga ubije, a istinski, istinski je mu'min. Drugo, braću, i pored toga što se Abdullah ibn Ubej kleo pred poslanikom, sam, zakleo se, vallahi nisam to rekao, nisam to uradio, ovaj dječak slagao, on je samo izmislio, on hoće da nas posvađa, da nas zavadi i tako dalje, da na nas baci ljagu, niko da sahaba mu nije, većina sahaba mu nije vjerovala, Abdullah ibn Ubej. Dakle, šta, šta to znači? Da se iman učvrstio njim srcima. Stvari su postale jasne zna se obilježje monafika, zna se njihovo djelo, njihovi znaci, sve, sve, sve je poznato. Sad kad bi se zaklinio, ne znam koliko oni mu neće, oni mu neće vjerovati. Međutim, kad Omer naređi, traži to od poslanika sa veselem, da kaže poslanik sa veselem, ja to neću Omer uraditi, da ne bi rekli, ubija svoje ljude. Ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da ne bi da, zbog toga što će se saf pocijepati iznutra. Svi, svi bi se složili da se on ubije, oni koji su bili unutra u safu. Pogledajte dokle kako poslanik vodi sallallahu alejhi ve sellem, kako vodi ummet. Da se otkrije tačno ko je munafik i onda kad bi ga ubili muslimani, svi bi bili složni na tome da treba da ga, da ga treba ubiti, jer je veliki veliki napasnik. Čini je zvijet, čini čini onaj nered među muslimanima. Međutim, to poslanik sa selem nije želio učiniti, jer nije gledao samo usko na svoj sad. Da ne bi nasto, da ne bi, da se ne bi ubasla fitna sa strane. Dakle, sa strane, jer ljudi hoće islam, islam je došao samo zbog ashaba. Ne bi kazali oni sa strane, jer vidi ga, ubija svoje ljude, kako će on prihvatiti islam? Znači, nepravedan je. Nepravedan. Ovi koji sa strane ne znaju što je nifak, ne znaju što je izdaja, ne znaju kakav je odnos Abdullah ibn sa poslanikom sa sebe. Dakle, ne zbog unutrašnjeg cijepanja safa, jer neće se pocijepati, svi su bili zato da se, da se, da se ubije. Ovo je pouka nama. Često puta kod nas, zbog našeg Hamasa, zbog našeg jednog stava, džemat zauzme takav stav, i oni ljudi koji su džematu tjeraju emira da to izvrši. Vidi se da je to dobro za nas. Jest s jedne strane, ali onaj vidi dalje, ili šura vidi dalje i kare, nećemo tako uraditi. Nećemo tako uraditi zbog ne smije se dozvoliti da se sada pocijepa sa i da se ljudi naljute na onoga koji, koji ih vode i zbog toga što im on nije otkrio sve detalje, detalje neki, neki, nekog onaj, e, te pozadine. Dalje, Ovdje ćemo, braće, istaći još na kraju odnos Abdullaha ibn Abdullaha ibn Ubeja prema svom ocu. O, ovaj njegov sin, radijallahu ta'ala, ashab, dakle, otac vođe munafika, sin mu'min, je potpuno raskrinkao munafike. On je potpuno uništio, da tako kažemo to, sjem, otrovno sjemeni faka u, u, u redovima muslimana. A kako? Odigrao zaista veliku ulogu. Došao je kad je čuo šta je govorio njegov otac i kad je objavljena sura El Munafikun on, i kad je rekao zaista će jači istirati slabijeg iz Medine, došao je na kapiju Medine, svi su prošli. Svi su ashabi ušli u Medinu. On je stajao na kapiji Medine, kad se pojavio njegov otac, uhvatio ga je za prse i rekao, o nevjerniče, ti nećeš ući u Medinu. Dok ti poslanik sa ocenem dozvoli. I ti si ponižen, a poslanik je ponosan. Ti si slab, a poslanik je ja. I nećeš, nećeš učiti u meni dok ti poslanik se ne dozvoli. I nije ga pustio dok Muhammed sam je rekao, pusti ga. Pusti ga neka uđe. Dakle, ovo je samo mogu raditi on kao sin. Zašto brać? Ne samo zbog to, ne, ne samo zbog toga što je sin, nego zbog toga, braćo, što su sve ensarije, i muslimani, i munafici, znali da nije bilo većeg dobročinitelja prema ocu od njega. Nije bilo sina da je više činio vročinstvo prema ocu kao on. I kad je on to uradio, onda nema, svi ostaju bez, riječi. Znači, zaista je mu nakon, zaista je pokvarenja, zaista je pokvarenja. Druga stvar, druga stvar, e, samo je on to mogu uraditi iz drugog razloga, jer neće mu nakon ništa poduzeti kad on to uradio. Jer oni nisu ljubomorni prema njegovom ocu od njega. Oni ga ne vole više, više nego on. On voli više svog oca sigurno od njih. I ljubomorniji prema njemu i težije mu i zbog toga što neće prihvati islam. I kad je on to uradio, monafici su samo stali. Nisu mogli da šire svoju fitnu pa da kažu da je neko drugi, da je to Omer uradio, da je to neko drugi da Saba uradio, to nastavio. I na kraju kaže Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej, kaže, ja Rasulallah, dozvoli mi da ubijem svoga oca dozvoli mi da ga ja ubijem. Kaže, zašto? Kaže, zbog toga ja, Rasulallah, ako ga neko drugi ubije, ako ga neko drugi ubije, bojim se, bojim se da sutra kad sretnem toga shava, da, da, da ne izvučem sabudan. Dakle, da se ne pojavi u srcu mržnja prema muslimanu, zbog munafika, odnosno zbog nevijeka. Pogledajte, reću, vallahi, ovo je uistinu velika, veliki ibret. To je to ljudsko. Nemamo, islam nikad ne idealizira stvar. Čovjek je čovjek. On je takav kakav jest. Sa svim svojim slabostima, sa svim svojim, sa svim svojim manama. I pogledajte zrelog razmišljanja jednog, jednog, jednog ashaba. Otac mi je munafik i on ga mrzi u ime Allaha što ga mrzi. A dokaz njegove mržnje prema ocu munafiku jeste to što on traži da ga on ubije. Kad ga ja ubije, bismillah, to ime Allaha Đelešana. Ali, ako ga neko drugi ubije, i taj neko je ubio munafika opet, vođu munafika, međutim to je moj otac. I bojim se da se kod mene ne pojave posle toga neka druga osjećanja prema tom muslimanu i da me na taj način šeitan, šeitan, šeitan ne odvede. Dakle, to su, to je velika, velika pouka za nas. Dakle, to su bile neke stvari koje smo želeli da spomenemo vezane za nifak i munafike i njihovu ulogu u muslimanskom društvu i ono kako je poslanik sa postupao s njima, postupao s njima da bi, da bi nas upozorio i upoznao s tim kako mi treba da se ponašamo prema takvima i kako treba da se čuvamo, čuvamo od nifaka. Posebno vas upozoravam na onaj dio kad smo govorili o Zaidibni Erkamu i kad je prenio vijez da je tako govorio Abdullah ibn Bej, pa kako je poslanic na sedem to provjerio? Kako je to, to provjerio? Taj redoslijed je vrlo, vrlo bitan zbog našeg stanja u kome se mi nalazimo i zbog, i zbog smutnje koja se sije i zbog šetanskih spletki i spletki munafika i svih ostalih nevjernika i želje da pocijepaju naš saf i da, da spriječe ovu sahu, alhamdulillah, koja je svakim danas sve vidljivija. Dakle, to je bilo to, vezano za predavanje. <clears throat> Ja na kraju molim Allaha Đelešanohu da učvrsti naš saf, da nas ujedini oko Kur'ana i Sunneta, da s ovim našim druženjem ovdje, na ovom mjestu, eh, poveća se naša ljubav da se povećaju dakle, te bratske veze, bratske veze među nama, jer zaista, bez obzira što, što je bilo nekih falinki vezano za ovaj seminar, nisu došla braća iz Evrope i tako dalje, što bi zaista uveličalo, uveličalo taj skup. Međutim, u suštini to ništa ne mijenja na stvari. To ništa ne mijenja na stvari. Da, su, da je došao po jedan čovjek iz svih tih krajeva, ovo je ipak jedno, jedno, onaj, jedno veliko iskustvo braća se međusobno upoznala, zbližila, jer vidjeli smo, pogledajte, zaista onaj, o, iz ovog se može izvući velika pouka. Velika pouka. E, bez obzira, dakle, što se desile neke stvari, vidjeli smo da je zaista atmosfera bila islamska. Atmosfera je bila islamska u potpunosti, u potpunosti, iako bi neke stvari bile, dakle, iman to rješava i reguliše na najbolji mogući način. I to je dokaz, to je dokaz vrijednosti islama. I zaista ništa drugo to ne može učiniti. Haj, haj, ja vas pitam, da li bi se vi, da li bi se mi, da li bi prevalili toliki put i svih krajeva svijeta zbog nekog drugog cilja? Zbog nekog drugog cilja, ne bi sigurno. Nema te cijene da bi mi, da bi mi došli iz Bosne, oni tamo iz Austrije, oni iz Makedonije, oni iz Sanđaka, oni iz Slovenije, da, da dođu, da se iskupe deset ljudi došlo ovdje u, u, u tuđu državu, zbog čega? Da se dogovaralo o Dunjaluku, mi smo se dogovoriti u Bosni da se radilo o bilo čemu drugom, mogli se dogovoriti nekom bliže, bližom mjestu. Međutim, iskupili smo se ovdje samo radi Allaha Đelešanu, da učimo vjeru, da nam, da, da nam to znanje, da nas to znanje poveća iman, poveća iman, a ako, a, ako budemo naučili istinski šarijat, iskreno ima Allaha Đelešanu, sigurno će nam to povećati iman, a s povećanjem imana povećavaju se i dobra djela i inša Allah nagrada pod Allaha Đelešanu je veća. Dakle, ja molim Allaha da primjevu naše djelo, ovaj naš hajrli posao, i da ovo, upi, da ovo bude na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. I ja vas upozoram da vi, dakle, ovo naše iskustvo, jedno lijepo iskustvo, ovo bratsko druže, druženje, prenesete i ovu atmosferu sa, ovoga, sa ovog skupa, prenesete e, dakle i u Evropu i u džemat i među ovu braću među ovu braću koja nisu došla da zaista osjeće osjete tugu zbog toga što nisu bili prisutni ovdje što je što je šejtan za ili ne, ne, mora biti može biti objektivno subjektivan razlog što neko nije došao ovdje nije to bitno ali da osjete da osjete tugu što nisu ovdje bili. Kao što su oni u Medini osjetili tugu što nisu bili na Tebuku. A poslanik sa selem kaže, on ima istu nagradu kao i ovi, jer su srcem bili, srcem bili, srcem bili s nama. Dakle, to će inšala povećati, povećati po, pojačati naše veze i učvrstiti, učvrstiti naš saf. I ja vas, braću, upozoravam, zaista mi smo s jednim ciljem ovo, uradili, da, da, da onaj, upozoravam vas na nauku, na učenje šerijata, na učenje islama. Ne smije vas šejtan zavarati s te strane. Wallahi ne smiju. Nema opravdanja, nema posla, nema razloga da ne učiš islam. Ako ne budeš znao islam, prije svega nećeš ti sam znat živjeti kako treba islamski. Druga stvar, nećeš biti uspješan daija, ljudi se neće dozivati, pravit ćeš greške, pravi, upadat ćeš u velike greške. Zbog toga, zbog toga može bit, može, možeš izazvat kontraefekat kad je u pitanju, kad je u pitanju da. Dakle, učite islam, učite vjeru. Ja ću vam samo navesti primjer kao posticaj za to kao posjecaj, zato ja sam, ja sam neko veće navio jedan primjer od dječaka koji dolazi kod imama Malika. Dolazi kod imama Malika. Navio vam još jedan primjer za kraj. Šta znači učiti ilu? Šta znači učiti ilu? Pogledajte sada naše braće, alhamdulillah, studenta, ovi koji su završili, koji su završili. Zaista čovjek, mi sad shvatamo tek šta znači istinski ilu, istinsko znanje. Zaista čovjek kad ima istinsko znanje, kad je bogobojazan, ne boji se da održi predavanje evo pogledajte, Arapi se skupljaju ovdje. Ali dolazi, dolazi Hafiz Muhammed ili neko od naših braća studenta, bez problema govori. I lijepo ga vallah i slušam. Osjetiš da je to iskrenost. Osjeti, e, to je jednostavnost islama, takvi će uspjeti, to je jednostavan put. A ne imati ne, nekakvu diplomu, imati nešto, a ne imati nikakvo, nik, nikakvo znanje. A pored toga, ono što imaš, ne radiš po tome što, po, po tome što znaš. Dakle, kad smo shvatili istinu da moramo učiti. Dakle, spomenuo bi ovaj slučaj, slučaj jednog mladića muslimana koji je živio u Bagdadu. Koji je živio u Bagdadu. Oženio se. Otac mu je kupio novu kuću. I sad imao je veliku želju za ilmu. Imao je veliku želju za ilmu. I onda je razmišljao da li da ode u Medinu, da uči ilm pred imamom Malikom ili da ostane tu, tek se oženio. Pa je izabrao ovo prvo. Ostavio je ženu. Ostavio je ženu, ostavio kuću, ostavio to bogatstvo i zaputio se u Medinu da uči kod imama Malik. I svako je jutro prije sabaha, svako jutro prije sabaha dolazio, dolazio kod imama Malika da zapiše nekoliko hadisa od njega. Zapiše nekoliko hadisa. Jedno jutro je došao i nije mogao dočekati da mu otvori imama malik vrata pa je zaspao pred vratima. Zvao se Ebul Kasim. Molim Allah Đelešanu da se koristimo od ovoga i da nam ove stvari, ove pouke, inša Allah, povećaju iman i da ovo nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Amin. Jazakumullah. Hr. Subhanakallahu. Amdik. Hr.